Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Eh, bona nit, què tal? Arranca Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball de Salva Folgado de Ferran Ortiz, la redacció és d'Arturo Delgado al front del control de Sobo Saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. La pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, molt senzilla, molt directa, i que ja veus que s'ha creant controvèrsia en el nostre Twitter. Realment vos agrada tindre jugadors del València a la selecció espanyola? És la pregunta que estem fent vos avui. Arroba esports 90 cèndit. Realment, vos agrada tindre futbolistes del València en la selecció espanyola? Si més no, el preu de la fama, per dir-ho d'alguna manera, el preu de tornar a estar a l'elit és 6 entre altres, entre molts altres. El del virus FIFA. I és que si ahir eh, Mustafi donava l'esglai mm, amb eh, ixe colpe l'ull davant d'Austràlia, per cert, envejable el sentit de l'humor del central alemany que en el dia d'avui ha posat la foto del moment en el que cau, en el que vota per damunt del jugador d'Austràlia que l'acaba propiciant el colpe en l'ull i ha ficat algo així com eh, a voltes eh, estic una miqueta sobremotivat. Eh, amb bon humor, s'ho ha pres Escodra Mustafil, central del València Club de Futbol. Com deia, eh, més enllà d'aquesta història, ahir Mustafi, eh, poca cosa, però avui sí. Avui ja ha tornat a València. A migdia votava la notícia, i és que el lateral esquerra del conjunt valencianista, eh, lògicament, pues, eh, resulta que per una lesió en l'adductor tenia que tornar a València. Se li ha fet ja la prova i la prova eh, dictamina que el jugador té un trencament fibrilar en l'adductor. Després es contarà Salva Folgado com està el futbolista i quina és la previsió per a les pròximes jornades amb el de Pedreguer, amb un home ara mateix fonamental. Com deia, i és la situació. I si és el pago que ha de fer ara el València. Tindre un fum d'internacionals que cada volta que para la Lliga vagin amb les seues seleccions i que alguns d'ells, ja ho heu vist en el tema de Gallà, poden tornar trencats. És un dels pagos per tornar a estar en el futbol d'èlit. Abans, la campanya passada, per exemple, eh, no hi havia massa futbolistes de València que pogueren anar amb equips nacionals. I és per això que quan arribava a aquestes dates pràcticament cap futbolista es venejava de paterna, tots continuen, algun anava a la selecció però eren molt poquets, clar després passa el que passa l'equip acaba vuitè en la taula classificatòria i sense Europa ara, tercer siguent eh, el punt d'atenció de moltíssima gent d'este València exporta futbolistes mediàticament per a les portades, per a les notícies per a la rumorologia i exporta futbolistes per a les internacionalitats avui tres. Ahir un, demà altres eh, o 4 És una prova de que aquesta València funciona i de que els futbolistes són tan cotitzats que tenen lloc en les seues seleccions nacionals. Bueno, en quasi totes. En la espanyola, no. Ja sabeu que eh, Del Bosque va decidir, va decidir mirar cap a altre costat i no convocar amb el primer equip ni a José Luis Gallà, que ja està en dinàmica de primer equip de la selecció espanyola, per molt que es diga, ni a Dani Parejo, que continua siguent un dels millors centrecampistes en Espanya, es diga el que es diga. Per això, entre altres coses, vos estem fent la pregunta que estem fent vos avui en eh, el nostre Twitter. Realment vos agrada tindre futbolistes en la selecció espanyola de futbol? Ja sabeu, sempre hi ha hagut una controvèrsia molt gran, a excepció de la Aragonès, en quant a qui manava en la selecció i quins futbolistes ho tenien més fàcils que altres per anar aquella famosa frase pronunciada al voltant de les lligues que aconseguia el València per Rafa Benítez, allò de hem de fer el doble per aconseguir la meitat, és perfectament extrapolable als futbolistes del València. A David Villa, per posar un exemple, li costa fer un carro de gols fins a començar a anar convocat i tot i aixina, en un Luis Aragonès desconegut fins i tot per ahir mateix i a partir d'ahir ell va posar el punt i final a certa etapa i el, i va capgirar el rumb de la selecció fins i tot a Luis i la clavaren doblada amb la imposició de Raúl González Blanco. I això li costa que en el Mundial del 2006 Espanya es tornara en vuitens de final cap a casa i que Raúl jugara per decret llei per davant de futbolistes que estaven en millor estat de forma. Després, passar el que passar i a partir de que, per exemple, Lluís Aragonès se va enfrontar amb mitja premsa de la capital per la convocatòria de Marchena per a l'Europeu del 2008, va demostrar que no li tremolava el pols a l'hora de cridar a qui siga. No sembla que és el cas. Sembla que Del Bosque torna a ser un seleccionador polític, massa polític a voltes. I al València, en este cas, crec que li està escatimant la cridada de certs jugadors que per mèrits estan, jo no dic que tocant a les portes de la titularitat indiscutible, però sí almenys amb l'opció de poder anar amb l'equip nacional. També és cert que mirant el rumb que du l'equip nacional, un no sap si és millor o pitjor, i per això la pregunta d'avui en el Twitter, que els futbolistes del València es desgasten en esta selecció. Les 11.37, ràpidament, repassem el que ha passat en tot el dia d'avui en 5 fotos. Contratemps Gallà, el futbolista del València ha hagut de tornar de la sub-21 amb una lesió muscular en el seu aductor està pendent d'evolució. Sessió vespertina, la que afronta avui l'equip en una molta predominància del futbol i el defensa cantera Tendillo ha estat present en la sessió de la primera plantilla. Pocs minuts per als internacionals que avui tenien compromís amb els seus equips nacionals. Cap minut per a Alves amb Brasil en la victòria 1-3 a França, ni per a Feulí en la derrota 1-0 davant Qatar i 45 minuts per a Joao Cancelo en la sub-21 portuguesa últim entrenament de la plantilla de Llevant, que dona per tancada la setmana. Alcaraz és conscient que venen jornades de molta exigència física per al seu equip. Toca la Lliga després de l'eliminació europea. La competició domèstica és l'únic desafiament que li queda en guanyar el València Bàsquet. Diumenge, partit front el laboral Cutxa. 11 i 38. Recordant-vos la pregunta d'avui en el Twitter. Realment vos interessa, vos agrada tindre futbolistes del València en la selecció espanyola? 11 i 38. Una pausa i Esports 97, que s'allarga fins a l'hora de la matinada. Torna per afrontar tots aquests problemes i molt més. Per cert, xerrarem amb Ferran Giner, el president de l'Associació de Veterans del València Club de Futbol, per a que ens conte com estan les relacions entre València Club de Futbol i l'Associació de Veterans i per a que ens conte els avanços que s'han produït entre una part i l'altra. Fins a l'hora de la matinada, Esports 97 nit, així, a la 97.7 ta ta ta ta ta ta ta ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit y 39 minutos. tal? Muy ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Contra Valencia, en no mi forma de José Luis Gaya. Lesión en aductor de la cama derecha, tornada la capa Valencia. Probes en el día de hoy y... Pues que el par médico de la Selección Española, eh, digo una cosa y el par médico del Valencia, Manolo, pues eh, no es tan preciso como el par médico de la Selección Española, que diu, según el cap del servicio, bueno, del Meche, de la Selección sub-21, Jorge Guillén, que Gallà pateix un microtrencament de fibres en l'adductor mitjà de la cuixa dreta, segons la ecografia que confirma el diagnòstic d'impressió que se li ha realitzat. Part mèdic del València, Manolo, no és tan clar, diu que presenta una lesió muscular en l'adductor de la seva cuixa dreta, que en els pròxims dies s'avaluarà l'evolució del futbolista que iniciarà divendres la seva recuperació en la ciutat esportiva de Paterna. És a dir, que primer ja han hagut unes proves en la selecció, Allí el parc mèdic de la selecció deia microtrencament fibrilar. Esta vesprada proves a València per part del València per a Gaia. El València no parla de microtrencament fibrilar, però és normal perquè el València sol ser molt més, caute. Sí, molt caute a l'hora de parts mèdics, terminis de recuperació, eh, etc. I demà pues, Gaia, que ja estarà treballant a Paterna per a recuperar-se d'aquesta dolència muscular, que entenc que és microtrencament fibrilar, perquè així ho, ho deia Jorge Guillén, el cap dels serveis mèdics, o en este cas l'encarregat de la selecció sub-21. Perfecte, pues, eh, per tant, eh, José Luis Gaya que queda tocat d'eixa partida o d'eixa entrada amb la selecció i la idea, Folgado, qual, quina és per al futbolista, per la recuperació del futbolista? Pues encara que eh, lo que puguem pensar després d'un trencament fibrillar siga que el futbolista eh, va estar de baixa, Manolo, per al compromís mínim, per al compromís davant el Villarreal del següent cap de setmana, este pròxim no, el següent, eh, la intenció del València és la de recuperar el futbolista i que Gallà estiga, eh, fins i tot Manolo, ja disponible per a jugar ...davante el Villarreal. ...es la información que podemos ofrecer a Isdara. El Valencia no descarta José Luis Gallà ...para a jugar davant el Villarreal, d'ací dos caps de, de setmana, independentment de que aquest parmèdic de la selecció diga, diga uh mhm. -huh. que patís un microtrencament eh, fibrilar. Bueno, pues eh, això és el que ha donat de si eh, part internacional del València de Futbol, encara que avui hi havia tres futbolistes més, Folgado, que tenien compromisos amb les seues seleccions. No hi ha hagut massa minuts per als valencianistes. No, eh, Alves no ha participat en la victòria important de Brasil 1-3 a França, Fegulí tampoc ha participat, és més estrany que no jugue Fegulí amb Argelia que no que no jugue Alves amb Burkut, Brasil. és el seleccionador d'Algèria, ahir ja va dir que faria moltes proves en el dia d'avui, per tant, era, ha, sigut una qüestió, ha sigut una qüestió de descans per provatura del seleccionador d'Algèria. Pues derrota per 1-0 d'Argelia sense Fegulí y a partir d'ahí la sub-21 de Portugal empata 0 davant eh, Dinamarca Jo Cancelo uh mhm. -huh. en la segona part així substituint el futbolista del Oporto Rafa Suárez per tant Manolo avui han participat tres futbolistes del València o tenien que haver participat tres uh mhm. -huh. dos d'ells no, no ho han fet com Alves i Feulis sí Cancelo Perfecte, això en quant a internacionals Folgado, en quant a l'entrenament poca cosa molt de futbol i presència del canterà Tendillo Sí, com és habitual van Manolo estes dies treballen molts futbolistes del del Mestalla, en este cas esta vesprada Tendillo, pel matí festa per a futbolistes, de vesprada treball, però no massa intens, després de la doble sessió d'ahir, Manolo, a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Demà, última sessió de la setmana, pel matí, a la ciutat esportiva de, de Paterna. Avui els companys de Super i de Levante coincideixen en un nom, Javi Fuego. Una temporada, acord, més sí. una fácil prorrogable Sí, ella acababa contracte en de 2007. la intención del Valencia era renovarlo. la intención del futbolista era la de renovar. tres días después de escoltarlo en rueda de prensa, ya en esta mateixa sintonía, contar en que el futbolista era optimista y que esta sería la primera renovación que el Valencia tancaría. bueno, pues al final, efectivamente, esa eh, sensación que va a dar la rueda de prensa de, Fuego, pues eh, se plasma en que se tanca la renovación a falta de la firma o del acte protocolari de la firma i Fuego va firmar Manol per una temporada més, fins 2017, més una altra opcional i en base a una sèrie d'objectius que sembla que no van a ser molt complicats d'aconseguir per al futbolista. Per tant, Manolo podria estar vinculat amb, amb el València, amb el nou contracte, fins el 2018. Perfecte, Folgador, després ho sentim en la tertúlia. El nostre següent convidat està a Sevilla, tipus valorat pel futbol espanyol, eh, té un munt de cares, entre altres s'ocupa de l'Associació Espanyola de Veterans, de futbolistes veterans, i també de la del València Club de Futbol, i volem conèixer com ens ha anat estos dies, en les reunions que han tingut en el club. Per això, se n'anem cap a Sevilla. Ferran Giner, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Què tal va el sopar en la federació? Imagina que bon ambient. Pues sí, home, molt bon ambient, eh, hem estat en l'entrenament d'esta vesprada, i ara pues, el eh, sopar. Molt bon ambient en la selecció, la veritat és que sí, gent, gent jove, renovant-se la selecció, però intentant aconseguir els mateixos objectius. I la selecció de veterans quan torna a jugar? Pues, si no passa res, el 14 de juny en eh, Mallorca contra Alemanya. Però guanyareu algun partit? Bé, guanyem quasi tots. <laughs> guanyem quasi tots. És veritat que perguerem l'últim mm. en Alemanya, sí. precisament, eh, però, però va ser un partit molt, molt bonic. Tu que se te fiquen les idees en el cap i que fins que no les traus no pares, perquè te conec, i que és un tio molt emprendedor, un Mundial de Veterans tindria el seu aquell, Xufa. No, no, el té i està en marxa. Ja mhm. està en marxa, eh, lo que passa és que... Però una fase final, eh... com si fos un Mundial de veritat. Escollir un país... Eh, a veure, jo no dic eh, 30 i pico seleccions com n'hi ha en un gran, però fer uno de 8 eh, en dos grups de 4 com se feia l'antiga Eurocopa, escolta, sí. tindria seu aquell, eh? No, eh, ho té, s'està preparant, s'està intentant preparar eh, eh, per al de Qatar, uh mhm. -huh. eh, per fer una... volen intentar fer com una prova anterior al Mundial de, dels primers equips, eh, en eh, pues els equips eh, els veteranos pues tindria, tindria... bé, tindria tiro. Tindria tiro, jo estic segur que sí, xufa. Eh, I segur que eh, el que està tirant d'aquest carro és, és Ferran Giner. Bueno, Ferran, volem parlar amb tu perquè eh, abans d'ahir tinguem el comunicat oficial del club al voltant de l'assemblea, la per dir-ho d'alguna manera, que havia tingut eh, l'Associació de, de Veterans del València Club de Futbol, en la qual havia estat el president Amadeo Salvo i parlàvem eh, eh tu i jo ahir i me comentaves que la impressió va ser immillorable al voltant dels nous temps que li esperen a l'Associació de Veterans en este nou entramat, en esta nova situació de la propietat de Peter Lim i de la resta de la gent que ha ficat en el València Club de Futbol. La història, eh, Ferran, me digueres eh, que estàs molt esperançat i que pinta molt bé. Sí, perquè eh, encara que l'associació ve treballant des de fa molt de temps eh, i aconseguint els objectius i treballant en, eh, tal vegada en, en l'oscuritat, no? eh, però fem moltes coses que no se veuen públicament, però que per a nosaltres que les sabem pues, és suficient, no? I això també és el que fa gran a un club. Però si, a més, està reforçat per el propi club i, en aquest cas, eh, per un nou propietari que no és d'ací, eh, no és eh, valencià, però que, a més, s'interessa per la part social i per els futbolistes, pues, eh, pues molt millor, no? Eh, molt contents en aquest aspecte, no? Això és el que ha pogut transmitir eh, a Amadeu Salvo en l'Assemblea General de l'altre dia, reforçant totes aquestes condicions, eh, l'aspecte social, l'ajuda als estuadors, eh, havent augmentat eh, la, partida, la partida econòmica respecte a les ajudes, eh, vull que aclaren un poquet això de la partida econòmica, en efecte, les, les partides econòmiques no, eh, no necessàriament se tenen que utilitzar per ajudar directament en diners a una persona, sinó se poden fer de moltes maneres. Eh, se poden fer en formació, perquè moltes vegades l'exjugador eh, no necessita una ajuda econòmica, però sí que necessita formació eh, en qualsevol aspecte, en qualsevol matèria, no? Necessita assessorament per a la inserció laboral, perquè després quan acabes de la teua vida deportiva pues passes a una altra vida eh, que no la pensaves i que és la vida normal de qualsevol de nosaltres, no? Uh mm-hmm. -huh. eh, entonces, són uns altres aspectes els que n'hi ha que reforçar i en aquest aspecte havem eh, augmentat la partida pressupostària eh, que tot n'hi ha que dir-ho, eh, s'aprovaren els pressupostos de l'any anterior en superàvit eh, i este any havem augmentat la partida també gràcies a un motiu fundamental, gràcies a l'ajuda dels futbolistes actuals. Eh? És una llavor de l'associació de fa molts anys i una llavor que ha pogut refrendar el, el propi club, no? Perquè això què vol dir? Això vol dir que sempre haveu sentit que el Barcelona, el Madrid, eh, pues, eh, obtenia un 0,5% dels jugadors de la primera plantilla per a eh, la seva associació Correcte, i per, a, sí, per a la seva fundació. Nosaltres ho vam estat lluitant durant molts anys, no? Uh mhm. -huh. I eh, l'any passat aconseguirem firmar, per fi, eh, un contrat, eh, un acord en el club i en els futbolistes per a que donaren aquest 0,5% eh, d'ajuda per a eh, l'associació i per a la fundació. Això el que ens dona, mos dona peu a poder augmentar aquesta partida i que tinguin clar els eh, futbolistes actuals que això va en, en benefici dels de futbolistes que un dia seran ells, perquè així n'hi ha que pensar que ells estan ara ahí en el camp, dins del terreno de xoc, però, però que dins d'un temps... De zero, clar. És, és, efectivament, i això n'hi ha que fer-ho fer, vore uh -huh. eh? perquè moltes vegades els fracassos que, que ocorrixen eh, quan t'acaba la teua vida esportiva al cap de 8 o 10 anys eh, venen perquè mm, realment quan estàs ahí no te dones compte de, de lo que tens i no te dones compte que la teua vida eh, mm, pues la, la, la vida mitja ara d'una persona eh, és, pot ser de entre eh, 70 i 80 anys i la vida deportiva són 10 anys Entonces, si tú le lleves a 70 80 anys de guais, te queden 60 per viure. eso si santa ni ha que viure y i ha que mantindre's. <laughs> Eh? Entonces, eso es difícil de veure pero nosaltres estén para eso, para transmitir això, per a donar esos valores y para a que eh, pues, eh, la ayuda del club puguem potenciar eh, tota, tota l'ajuda eixa que, que vos dic que, que està incluïda en aquesta partida econòmica. I s'ajuda del club, eh, m'estàs dient, eh, no és tan sols una qüestió d'assistència directa, sinó que pot ser de, de formació a qualsevol futbolista per a la seva inserció laboral eh, quan acabe el torn de, o la seva vida com a, com a futbolista. que suposa aquest increment eh, que el club vos ha transmès que va a fer en la partida econòmica per a l'associació de, de futbolistes. En què, eh, a on aneu a poder arribar que abans no podíeu, Ferran? Home, podem arribar, eh, mira, eh, tenint l'apoyo del club i transmitint-ho de la forma que ho ha transmès el president, uh mhm. -huh. eh, que per supost que ve de la mà de, dels màxims eh, mandataris, que és Peter Lim i l'Aijú, eh, podem estar tranquils en aquest aspecte. Eh, per supos que n'hi ha un límit, n'hi ha un límit, però eh, aquest límit eh, ben fundamentat i ben, eh, ben fetes les coses, o sigui, eh, no tenim per què tindre por a, a fer el que faci falta. Eh, vull dir, eh, persones que són de fora eh, mm. han apostat per un club que és un club gran, un club que volen fer créixer, ja, però no és que volen fer-ho créixer soles eh, actualment, eh, en el que és l'estructura actual eh, o l'equip actual, volen fer-ho créixer des de dins també, uh mhm. -huh. i des de dins eh, incluís els, els jugadors, no? Perquè a nivell social... T'ha sorprès sí. la, la, la implicació de gent com Quincó o com eh, Lai Hun en interessar-se en tot el que rodeja el València Club de Futbol, no tan sols primer equip o estructura esportiva del primer equip? me sorprenden lo que te di, porque vienen de fuera y realmente no, no ¿eh? Pero no me sorprenden porque es la realidad. Y tenemos un potencial eh, pues muy gran eh, i, i, i o sea, se tira más del sexuals en, en, 90% de, actuaciones que se van fuera de lo que es el primer equipo. Eh, Para hacer eh, a actes, per a nada a conferencias pero nada a, a puesto, a Peñes a, pues, eh, a, a los de radio, en vosotros, a colaborar en vosotros, en la televisión que se fan muchísimas cosas que eh, de este jugador. y vosotros eh, pues, tendréis apoyo, pues, pues es muy eh, referente Eh, a lo que mm, haces comenzar, digan de, de hasta un podemos plegar Pues eh, no va a dir xifres, perquè, bueno, les xifres estan ahí, no és que no se puguen dir, eh? Està, estan ahí, eh? però no està bé dir-les públicament. Eh? No m'agrada dir xifres públicament. Me però pareix molt bé, jo, ho respecte. Havent triplicat eh, eh, la partida... És molt, eh, eh triplicar. Eh, en el que respecta a les ajudes. Uh -huh. eh? I això per a nosaltres és molt, per que és molt, però ja t'he dit que, que aquests diners venen fundamentalment de eh, les ajudes que els jugadores de la primera plantilla aporten voluntariamente. ¿Eh? Siempre tengamos en cuenta això, se que voluntariamente. Hice i 0,5%. Pero no solo es así. En el Barça pasa igual, y en el 3 x que también ho fan a igual. No podemos obligar a ningún jugador a que tenga que hacer una donación, porque tenía que tener en cuenta la situación de cada futbolista, Porque uno puede tener también la segunda fundación. Está claro. Eh? o col·laborar en un altre aspecte. Però bueno, nosaltres estem intentant eh, que ells entenguen que el que ells aporten ara uh -huh. va ser en benefici no sols de, de... Dels actuals, de... sinó d'ells en el futur. Exactament, molt bé. Ah, escolta, eh, me parlaves de, de, de les paraules d'Amadeo Salvo en, la, en, la, sí. en el dia que estigué amb vosaltres. Eh, jo sé que en algun moment eh, ha pogut semblar, o han existit, eh, però és passat, eh, reticències o roces entre l'associació i el Consell del València. Eh, és evident, per el que me dius, i per eh, tal i com va agarrar el guant de la teua eh, convidada a estar en aquesta reunió, que hi ha una reunió, eh, hi ha una relació, altra volta, absolutament cordial entre el president i l'associació de veterans, que crec que és el millor per una entitat com el València. Home, per suposo que sí. A veure, així eh, no se trata... eh, ha, habido esos eh, discrepancias eh, es pero porque yo uh -huh. eh, pero estado normal, y yo siempre y la mejor junta directiva está convencida de que nosotros podemos aportar molt al club, ¿vale? Y pero niaba que fero borer y además tenían que haber las personas del club que confiaren en que hizo esa hicina. Pues mira, afortunadamente, ni han personas que eh, consideren que hizo esa hicina. Y además son de fuera. Entonces, eh, ni a de que no valora me valor a eso. Además, Amadeo es el conductor respecto a eso. Y si él confían en eso, pues, podrá transmitirlo transmitir o mejor al dueño, no? pasamos y Eh? y pero es. Pero pero nosotros Maya en contra del club. Eh, tú sabes que eh, este anterior ha sido muy difícil pero bueno, para a personalmente, eh, en cuanto al tema de de bueno de la votación, usted el tema de la votación, que si votaba Manachá, que si votaba <laughs> el Secreto Tonterías la venda, eh, tonterías porque al final la verdad es lo que Pero durante el momento que pasa pues su pase es mal. Pero yo de fe siempre Y la megua sucesora defes de fe siempre és el millor per a aquest club. I el millor per a aquest club és el que està passant. I, I el millor que... és el que vindrà. I qualsevol que te conega 10 segons sap que Ferran Giner és un tio que se podrà enganyar o podrà acertar, però parla sempre de cor i amb el cor i que sent este, este club molt a dins. Ferran, pues, felicitar-te i culminar-te que cada volta que l'associació tinga eh, alguna tasca, algun acte important, que assista està la 97.7 Ràdio, que estem els d'Esports 97 nit, a la vostra disposició per a fer-ho arribar, arribar perdó, al major número de gent possible. Pues sí, pues moltes gràcies, perquè vosaltres som part molt important també eh, del club, perquè al final som tots, és afició, és el eh, jugadors dins del terreno de xoc, de xoc, som vosaltres, son sou vosotros que podéis transmitir, la ventaja de poder transmitir fácilmente. fàcilment. Perfecte, Ferran, pues, eh, a pasar o bé, a sopar, no sopeu mol que después vos guanya Alemanya, i demà no, no, a eh, divertir-se. Eh, <laughs> la sopeta, el peixet... y... no, yo di que es veterano, yo di que es veterano. Ah, bueno, això es una otra cosa. Un abrazo de forta, Ferran. Gracias. Venga, bona nit. A Ferran Giner, que estaba en Sevilla, Yo creo que era un momento oportú per a repasar cómo estaban las les entre Associació de Veterans i València, perquè en algun moment han estat tirants, és la realitat, i el mateix Giner les ha, eh, ho ha reconegut, però també ha reconegut que la passen per un bon tram, que el València triplica, atenció a això, la partida per a l'Associació de Veterans, crec que és una extraordinària notícia, i que té, com tal i vos contàvem ahir, eh, hi ha una eh, molt bona predisposició, i una molt bona percepció del treball de l'Aihun i de Ko en el València Club de Futbol al voltant d'integrar a l'associació de veterans. Tanquem la informació de València, en d'obrir la de Llevant Esportiva. Ferran Ortiz, tal? Molt bona nit. Bona nit, Manolo. Perquè avui últim entrenament, arranca un llarg cap de setmana sense futbol i de descans per a l'equip per a l'equip nota. Exactament, últim entrenament de la setmana per al Levant en una sessió matinal sense novetats a la ciutat esportiva de Bunyol. El grup s'ha exercitat durant tota hora i mitja i, com ha sigut habitual al llarg de la setmana, Alcaraz ha centrat la sessió en el tracte amb el valor. José Mari, que ahir va notar fortes molèsties al quadríceps de la cama dreta, es suma a Càmaras i Juanfran, que continuen els seus processos de recuperació i treball de fisioteràpia. La plantilla tornarà al treball el pròxim dilluns per a començar a preparar el partit d'Almeria, una cita clau en el calendari granota. I canviant de tema, deixem uh -huh. l'actualitat immediata del Llevanta i ens centrem desafortunadament en la pitjor cara de l'esport. Parlem de l'arreglament en el Saragossa Llevant. No, uh -huh. perdó, en el Llevant Saragossa. Correcte. Per als oients que encara no coneguen els detalls del cas, L'explicació és senzilla. Suposadament, els jugadors de Saragossa pagaren als del Llevant 965.000 euros per a que es deixaren perdre. L'encontre es va jugar el 21 de maig del 2011 al Ciutat de València i finalment l'equip aragonès es va salvar i va manar al Depor a segona. La Fiscalia Anticorrupció es querella contra alguns dels jugadors d'ambdues plantilles i dirigents del Saragossa en aquell temps, entre ells el president, el director esportiu, l'entrenador i els capitans, un total de 42 imputats. I dos bé, la situació actual és, es la següent. Ahí declara Benuche i Paredes, però no podem explicar què és el que van parlar exactament al chuchat, perquè la Fiscalia ha impedit que es coneguen les declaracions cara que algunes fonts afirmen que, com és natural, els dos jugadors han negat les acusacions. Demà vindrà el Platford, perquè declararan dos càrrecs molt rellevants del Saragossa al 2011. L'expresident Agapito Iglesias i l'exentrenador Javier Aguirre. La prenda, Agapito Iglesias, l'home que ha desencadenat tot això, i Javier Aguirre el qual estava seleccionant en el Japó, ahí no se van en tonteries i quan s'aventaren de que estava en estes cuites, el varen fer fora a les primeres de canvi. Gràcies, Ferran. Les 12 en punt de la nit, moment d'arrencar el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi, així a la de Ràdio, a Esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i dos minuts arranca el test de debat, tertúlia i anàlisi en Esports 97 nit, així en la 97.7 ràdio. En el dia d'avui ja tenim eh, a, a, eh, dos terceres parts de la tertúlia. L'altre està eh, acabant de cuinar-nos unes declaracions que jo crec que val la pena escoltar. No atallen directament, o sí, ara ho parlarem, al València Club de Futbol, però la guerra ja totalment oberta eh, entre la federació i la Lliga de Futbol Professional després de les declaracions que ha fet en el dia d'avui eh, el senyor eh, Javier Tebas després de que Villar hagi passat olímpicament d'una reunió a la que tenia que assistir al voltant d'aquest famós decret llei que ha de eh, regular la venda centralitzada des de televisió. Ara ho pararem i ara ho escoltarem. Saludo ja el company de Levanta el Mercantil Valenciano, Vicent Xilet. Hola Vicent, què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Com estàs? Com estem? Molt bé. Fantàstic, no? Sí, sí. I ja pues, <clears throat> mirant pues, que ja i ja les trinxeres ja van... <laughs> ja, directament ja no hi ha caretes, sí, sí, caretes sí, sí. fora. Pues eh, està Vicent Xilet i tornem a recuperar després de molt de temps, ja tenim ganes i segur que ell també, de tornar i estar aquí nosaltres per a xerrar des de Qatar. Òscar Fernández, hola Òscar, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit, Manoli, i companyia, com esteu? Pues encantat de tornar a sentir-te. Molt bé, jo també, jo també, ja tenia ganes d'estar amb vosaltres. Fantàstic, pues eh, ara de seguida a la tercera pata d'esta tertúlia que s'ha folgado, el tenim, com deia, cuinantises declaracions de Tebas, que vos van a... no vos van a deixar indiferents, sucoses. eh? Sí, sucoses, molt sucoses, molt sucoses, perquè ja llegides són cridaneres les sentides són encara més, perquè no exagera el titular ni una coma del que ha dit el president de la Lliga de Futbol Professional. L'audio sempre millora. Sí, bueno, tenen, eixe, tenen aquestes coses. Hi ha coses en les que l'escritura és eh, ineludible i hi ha coses que l'audio les, les millora. I això és una, una realitat. I vos recorde la pregunta que estem fent en el dia d'avui eh, a als nostres oients, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta que s'ha fet el dia d'avui, que està tenint seguiment, eh, que està eh, causant també moviment en el nostre perfil de Twitter, en l'arroba esports nosaltres hem dit, realment vos agrada tindre futbolistes del València en la selecció espanyola? Eh, ja, resposta per a, eh, per a tots els gustos eh, i després les llegirem. El que sí queda clar, amb eh, la tornada avui de Gallà cap a València amb un trencament en el aductor, eh, per cert, la previsió del València és intentar que el futbolista estigui davant del Villarreal, però no ho poden assegurar a dia d'avui. El que sí que t'agrada és que eh, un dels pagos que has de fer quan tornes a l'elit, quan tornes al primer nivell de l'escaparat, un dels pagos que has de fer, Òscar i Vicent, és el virus FIFA. L'any passat eh, arribaven els palos de la selecció i mocs, molt pocs futbolistes se n'anaven de paterna, això sí, l'equip acaba vuitè i sense Europa, ara estàs on estàs, i això comporta que els teus futbolistes són importants fins i tot per a les seues seleccions. No encara per a l'Espanyola, per, la que, per a la que demostra el Bosque, però sí per a la resta de la selecció de les seleccions, ja van un fum de futbolistes de selecció en selecció copant arreu del món els partits tan oficials com amistosos amb futbolistes de València. Sí, és, és un impost que necessàriament s'ha de s'ha de pagar, has de passar per ahí, uh mhm. -huh. i, però en el cas de, de Gallà jo crec que pues, seria com un, com un doble impost, quan veig Senda i, i te pega la canya, perquè <laughs> realment és, és una baixa que, que de confirmar-se, esperem que no siga per, per molt de temps, eh, realment és un greuge prou important per al València, tenint en compte eh, la, la valua impressionant que té ara per a l'equip i que és un jugador sense rèplica. Òscar pues igual opinem la mateixa, la mateixa línia, no? Uh -huh. eh, volem tindre un bon equip i quan te, vols tindre bons jugadors pues acaba això, no? el que ara diu el virus FIFA, però bueno, eh, el eh, que tenim que tenir clar és que, que si estan en les seues seleccions és perquè s'han fet un bon treball, s'ha fet un bon equip i com diu Vicent, el problema és ara Gallà pues, pues la lesió, que clar, que sempre vols que vagin, però és com se sol dir, no, volem tot, no? que vagin, que no se lesionen, que juguen... Que tornen que bé. Clar, però bueno, n'hi ha que estar orgullosos no? de, de la plantilla que s'ha fet, de, de lo que està fent del València i, i, i i dir que, que, que tenim molts jugadors jugant en seleccions en a, a, al voltant del món Folgado, bona nit què tal, buenas? <laughs> Tan nerviós t'he posat que se te cau el, del mòbil de les mans. Escolta, que el que diu el volem tot. Volem que no hi hagi virus FIFA, o si, volem que vagin a les seleccions, volen que juguen bé, volen que no tornen lesionats i a la fita no pot No, no, és, és impossible. Jo crec que, que és positiu que hi hagi futbolistes del, del València en la selecció, ah. sense dubte. Bueno, sí, tu veus positiu. Ho dic perquè ara després llegirem missatges, jo... hi ha molta gent que, que n'anà de la Xina, eh? En què quedem? En que del Bosque s'olvida d'Alcácer o del Bosque té que emportar-se Càcer? Del Bosque se... Perquè si del Bosque no se l'emporta... Eh, el debat és per què no s'emporta el Càcer. Ara se l'emporta, que millor que no se l'emporte no vaig a ser que se lesione, vull dir Escolta, hi ha gent que... Té... La gent té el seu dret a opinar i n'hi ha tot. Clar, jo penso que és positiu que, que hi hagi futbolistes del València a la selecció. Entenc que si hi ha futbolistes del València a la selecció sempre que el seleccionador no sigui injust és una bona notícia per al València perquè suposa que les coses se, se fan bé uh mhm. -huh. hi ha molts internacionals avui en dia del, del València si repassem Manolo fins si Enzo no haguera caigut lesionat són 10 futbolistes del València eh? és que estarien per ahí per tant jo crec que parla de la trajectòria de l'equip, que és eh, fantàstica. Sí. Eh, eh, quan fem aquesta pregunta que està eh, eh, causant molta controvèrsia en, en les xarxes socials, en aquest cas en el nostre Twitter, sobretot és eh, aquesta eh, sensació que tenim moltes voltes de fora que la selecció torna a estar molt plegada a, a interessos mediàtics o dit d'una manera que no sona tan abrupta del Bosch és un seleccionador més polític que l'Aragonès Aragonès era capaç d'enfrontar-se amb, i ho va demostrar, eh, eh, en alguns futbolistes que tots coneguem, en el cas de Raül, i en altres que va ser molt pressionat per a qui no anaren i s'enfronta amb el de la pressió nacional i clar, parla per exemple del cas del 2008 en Carlos Marchena sí. que molts periodistes eh, despesats, pesats, dels pesos pesats en Madrid, li preguntaven que com mm. era possible, i me consta que Jaume va dir no tenia una idea, i anem a veure com Marchena va ser dels millors centrals de l'Eurocopa. En aquests arranques que tenia Luis, no, que sempre sí. a tot el món, i a la fi el temps li dona la raó. Eh, ha passat l'època de Luis i del Bosque sí sembla tornar un seleccionador més maleable. Sí, és un seleccionador que, que també té molt bona eh, relació en en el entorno eh, mediàtic, uh -huh. és un entrenador que, pues, que se disa fer, que <clears throat> té també aquest caràcter flemàtic que fa que semble sempre pues, que, que no pose mala, mala cara, que igual evite certs eh, conflictes, que igual sí, eh, sí que fa alguna gestió privada d'aquests eh, conflictes, però mai els, els aireja. Però eh, jo, bueno, en quant al, al debat de si eh, convé o no tindre internacionals eh, evidentment que sí, bueno, és una qüestió de, de prestigi, de, de marca per al club, de Segur. que s'estan fent, eh, que fent bé les coses. Altra cosa és que jo, bueno, tan, eh, tenint en compte també pues, que estàs a 10 jornades del final, que no estem davant tampoc ninguna convocatòria oficial per a una Eurocopa o un Mundial, eh, jo no veig dramàtic ara pues que, que no vagin eh, jugadors del, del València inclús diria que sóc un poc anglès en aquest sentit que <clears throat> n'hi hagi una, una màxima que diu algo així com club abans que pàtria i i jo pues eh... Club abans que pàtria sí, és, eh, és, és molt espanyol eh? sí, és molt també. espanyol també així com en Argentina parlaríem de tot, total en l'inrevés, en Argentina l'albiceleste està per damunt de tot. Sí, perquè és un símbol és un molt símbol, unitari. És un símbol, eh, diria que nacional. Eh, sí. Jo crec que, en efecte, Anglaterra i Espanya són eh, club abans que pàtria. Sí, eh, sí. estic absolutament d'acord. Òscar, tu com a entrenador tens tres coses a dir segur. Eh, a ah, perquè... Perdóname una cosa. Eh, bona nit, Òscar, que com que he entrat a última hora no, no puc saludar-te. <laughs> Què tal, Salva, com estàs? Bé, Capicente el vespre, però tu no. Sí. eh, <laughs> molt bé, molt bé. Molt bé. M'alegra d'escoltar-te i <laughs> jo també. A ah, veure, primer n'hi ha que tindre clar una cosa, i esto és es el que ha aconseguit de, del Bosque en la selecció, no? El que passa que sí que és de veres, jo, jo coincidís molt en Vicent, uh -huh. que és molt diplomàtic, en el sentit de que ell busca la gestió del vestuari. Ell sí que està buscant la gestió del vestuari, uh -huh. en, en trobar un vestuari que, que jo crec que internament eh, valora l'opinió dels Chuaos a l'hora de fer una convocatòria saps? E, ell, ell no vol que, que ninguna veu siga més alta que una altra ...no mantiene la tranquilidad, ¿no? que, que el vestuario siga tranquilo... Lo que pasa que ahora en el cambio que, que estén hablando todos de, de la transición... que ahora ahora después del Mundial ...y demás... ...yo es cuando voy muy veure, al del Bosque, no? Al del Bosque seleccionador, que, que tenía els que pues, en en de Parejo, está en de Paco, eh, ...lo que está fent Morata ahora eh, en la Juventus. ...ahora es cuando hay que, donar el pase y ...y ser un poquito Luis Aragonés y decir... n'hi ha que crear una nova selecció la gent sub-21 ve apretant molt eh, en banda esquerra està Jordi però Gallà està apretant molt i està fent molt bé en el València ara quan té que, que començar a, a prendre decisions i decisions jo no diria valentes decisions d'entrenador no de, de triar eh, jugadors que millor estan i els que millor rendiment va traure no? per això t'he que és un poquet diplomàtic en el sentit de que sí, la selecció abans era Xavi, Iniesta eh, buscava jugadors en la millor forma possible, però sempre dins d'una mateixa eh, logística, per dir-ho d'alguna manera, i ara és quan té que començar a triar i té que buscar pues, això, els jugadors que millor estem per començar a crear un altre grup i un grup eh, eh en el futur que, que com deia, no n'hi ha Eurocopa, no n'hi ha Mundial aquest estiu, pues té que començar a crear aquest equip pa, pa, de cara al futur. Vaig a signar, vaig de totes i cadascuna de les paraules que has dit perquè és, eh, des que arribar al Mundial del 2013, jo m'he banyat molt clarament, jo dic que per a mi del Bosque eh, en Brasil tingui que acabar la seva etapa com a seleccionador, si, si més no abans fins i tot, el que passa és que és molt complicat deixar-lo quan has guanyat una, la segona Eurocopa, eh, però en efecte, eh, jo crec que a la selecció espanyola li fa falta, eh, ja que dir-ho, una revolució, vull dir, un canvi molt important en estructures, i crec que Del Bosque era el millor continuista possible de la tasca d'Aragonès, però no veig no el veig en el paper de revolucionari, sincerament. La va saber eh, evolucionar molt bé, perquè Correcte. de l'equip del 2008 fet, en una base al feta. 2010 també va anar introduint canvis que no trencaven la, la base i més o menys el xicle s'ha estirat lo, lo suficient uh mhm. -huh. fins a l'any 2012-2013 que ja se veien alguns signes de, de, de flaquesa i és que també estem davant d'una qüestió natural o sigui, els cicles en els equips eh, de, de club i a nivell de, de selecció Eh, duren això 6-8 anys com a molt i, i, i ha passat en grans seleccions li ha passat a Brasil, li ha passat a la França del, del 98 que en el 2002 se n'ha la primera eliminada estem davant... El famós morir d'èxit sí, sí, sí no? I, i, que, i que moltes voltes anar introduint eh, canvis o sea, les, les, les quintes les generacions espontànies que, que, que, que, que triomfen que ens enamoren a tots eh, tenen una, una duració eh, molt, molt eh, determinada. Després, eh, aconseguir que aquesta transició siga continuista que continuen encara els èxits és, és, és ben complicat. Li ha passat a la quinta el Buitre, li ha passat al Dream Team de, de Cruyff. Eh, és, és, és molt complicat. I ara pues, sí, s'està en, una, eh, en una etapa d'obligació renovada per, i ja, ja de veure com crear aquesta nova base, eh, crear nous hàbits eh, guanyadors, deixar de, de, de pensar en tot el bo que, que ens ha portat el, el passat i començar a recuperar la fam des de zero. Pau, tu què dius? Jo, jo estic d'acord amb el que comentat sobre, sobre Del Bosque. Jo crec que el temps de Del Bosque en la selecció espanyola ja, ja ha passat. Uh mhm. -huh. Estic d'acord amb el que acabes de, de comentar respecte a quin, a quin és el moment en el que ell hauria d'haver deixat de ser eh, seleccionador. Jo crec que després de la, de, de la seva última gran gran conquesta, va decidir continuar i a partir d'ell jo crec que ell mateixa crec que va cometre una, una errada, tot això se ho podia haver estalviat, sí, després de l'últim èxit agradeix a la selecció eh, espanyola. A partir d'ara no crec que introduïsca massa canvis o massa eh, novetats. Tenim l'exemple de l'última eh, convocatòria. Continua sent molt fidel als futbolistes que a d'ell pues, li han portat a guanyar els últims eh, èxits. S'emporta futbolistes que no estan rodats actualment però que com són del, del nucli fort o de la seva guàrdia eh, pretoriana de corps o, o pretoriana pues se'ls emporta, crec que va continuar eh, portant-se-los en la pròxima edició de l'Eurocopa i no sé si això serà positiu o negatiu per a la, per a la selecció evidentment si no juguen eh, va ser negatiu. Pregunta en l'aire per... És cert que proven futbolistes nous, perquè per exemple està Miquel San José, que en tots els respectes no sé què fa en la selecció, un central que és molt lent com a central, però que sorprenentment fa gols en accions a, a pilota parada hi han coses en, en la llista que, bueno, de conegudes que no, que no sembla que no tenen pues massa, per, massa per, sentit, però bueno... Per ahí va la pregunta que deixa en l'aire per a, després de la pausa que anem a fer ja. La qüestió és tallar-me sempre. Mereix, sempre, <laughs> ja ho saps. Mereixia el València haver col·locat algun jugador en la llista de la selecció absoluta? 12 i 16, una pausa i Òscar Fernández, Vicent i Sala Folgado me responen a esta pregunta i a moltes altres. Per cert, no serà neu perquè anem a sentir a Tebas el raje que ha pegat de Villar tot això i moltes coses més fins a l'hora de la matinada així a Esports 97 dit en la 97.7 Ràdio un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita obligatoria. dia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 18 minuts. És una de les preguntes de la setmana i per això, entre altres, estem fent la pregunta en el Twitter. Si vos agrada realment que el València tinga futbolistes en la selecció espanyola, la pregunta que jo vos faig és mereixia el València haver col·locat algun futbolista en la llista del Bosque? Home, jo crec que Gallà, <clears throat> que estava a la sub-21, perfectament podia haver eh, anat cap a, cap a l'absoluta. Uh -huh. eh, entenc que... Eh, i mira que no és, eh, jo no sóc massa parejista, eh, al contrari del que de tu, Manolo, però entenc que Parejo eh, hauria d'haver tingut la seva oportunitat també de, de, de, de provar-se eh, dins de la, de la selecció espanyola i a partir d'ahir jo crec que si Alcácer no haguera tingut molèsties, Alcácer perfectament eh, se n'hagueren cap a la selecció. Altra cosa és que, com tu contaves l'altre dia, les molèsties desaconsellaven la seva eh, convocatòria i el seleccionador ho va entendre. Però jo, Gallà... Eh, més a M assegura... Gallà, Parejo i... i i Alcácer perfectament a mi m'asseguren que la, la primera opció de Vicente de buscar la davantera era Alcácer per, per davant de Morata per jo això no ho tinc clar jo crec que Morata li agrada molt Del Bosque eh? a mi també Perfecte, i a més està fent una grandíssima temporada. Després també n'hi ha que veure que el Càcer venia d'alguna lesió. Sí, no, no, sé no, si... lligaments... No, no, és el València el que a la selecció, escolteu, mireu, tal com està el jugador, creiem que el més aconsellable és que el futbolista no ho force. Sí. Però més enllà d'Alcácer, sobretot hi ha dos noms, jo crec que en ven de tots, que són el de Gallà i el de Parejo. Sí que jo crec que sí tenien cabuda en aquesta llista. Sí, i, i més enllà ja de noms individuals, és que simplement, tenint en compte pues, que el, el València és el tercer equip classificat de la Lliga, que en l'any 2015, de lo que portem de 2015, crec que és el, el millor equip de la Lliga, que en el global acumulat de, de, de golejadors espanyols eh, probablement crec que siga el, el millor de la Lliga. Eh, N'hi ha, ha arguments ja, ja de pes, ja no, ja no dic de pues de, de caure millor o pitjor un futbolista de filies o fòbies, no, uh -huh. són, són dades, són estadístiques uh -huh. I, i evidentment que, que sí, que, que algun gest sí que, sí que haguera vingut bé. Òscar. Jo crec que, que en Gallà, jo crec que estan dona la sensació eh, des de la federació estan mantenint un, una progressió en ell volen que estigui en la sí. sub-21, que continue, sí. perquè, perquè Jordi, <clears throat> Jordi està bé, està jugant, està, està... i no volen precipitar-se en el dir vaig a tindre a Gallà en la sub-21, que juga ahir, mm. perquè a lo millor en, en la primera selecció, en l'absoluta, no jugaria. Vale, jo crec que, que en ell estan mantenint una, una progressió, però que està tocant a, a porta de primera selecció d'absoluta, crec que, que és clar, és molt clar. Després, el tema de, de Paco Alcácer, jo crec que coincidís en tu el que has dit que, que tens informació i de més que és el davanter que li agrada a, a Del Bosque per la forma de jugar per com, com Paco se maneja dins de l'àrea més que Morata, Morata és més d'arribada més de, de caure un costat a un altre costat més de sorpresa i, i, i Paco és de... Jo torno de, a dir, en efecte, eh, perdona Òscar, en efecte, això és informació, eh? que la primera sí, no, opció no, no. del Bosque era Paco Alcácer està clar, està clar, però, però mirant, com juga, mirant com juga eh, la selecció uh mhm. -huh. i com li agrada a, a Del Bosque tindre aquest home que, que se maneja entre els centrals, fixa els centrals i, i, i, i tinga el gol que té Paco quan arriba dins de l'àrea, perquè Paco no és un jugador de caure en costat, de caure en altre, Paco és més el jugador de fixar els centrals i, i arribar dins de l'àrea. diferente morada y yo creo que la selección pero la tipología pero la forma de jugar e-, es es el que le agrada a Del Bosque yo creo que, que pues, habéis eh, que venía de una lesión y ni i ha que donar-li les gràcies, la veritat o igual que digan que tenía que, que, que anar de Valencia a la selección yo creo que no y después lo de Parejo sí que es de veres que si tienen canales millors eh, a, a, a, a números Parejo está jugant pero está está i, i a més està fent gols perquè és un jugador eh, com digue, diuen així els anglesos box to box, no? és un jugador que ajuda en una àrea i arriba a l'altra àrea eh? I, i això en el futbol actual i en els números que un migcampista te faça gols és molt important eh? en l'arribada que té des de fora àrea i a més després té una cosa a pilota parar eh, eh, eh, execució de pilota per a, per, Parejo és important. Entonces, jo coincidís en els tres noms, no? Jo crec que, que en allà estan mantenint una progressió, que està tocant a porta de la selecció absoluta, que el cas és, és el davanter de, de Del Bosque de, de, cara, de cara ja a, a futur a ser el davanter fix de selecció uh mhm. -huh. i que Parejo és el nom per números i per com està actualment que, que, que sí que estaria en esta convocatòria i que eh, a nivell de seleccions eh, també has d'aprofitar molt la, la inèrcia l'immediat present que tenen alguns eh, futbolistes, el seu estat de forma. I en aquest sentit, eh, a Parejo no, no el pots eh, desaprofitar. No sé, jo recorde, no sé, casos com el de... Eh, anant-me'n ja un, poc, un, un poquet junt eh, Totos Quilacci, en, el, en, el, en Italia 90 no era un futbolista que, que destacara, però era un futbolista que estava en, en un estat impressionant. Eres en Poma, tot és quan tingué sí. Campomarles sí. i s'acabà. Però Itàlia va traure suc d'aquell davant. O com el que podria haver passat en Mista en l'any eh, 2004, que no Correcte, que a, a l'Eurocopa, quan estava en un estat de, de forma que, que, això, que, que li entraven totes. Tenim, tenim un exemple clar d'aquest estiu passat. Eh, el millor equip en Europa va ser l'Atlètic de Madrid, perquè va competir tots els partits. Uh mhm. -huh. I Coqui i Gavi no, no tingueren la importància de la selecció quan tenen els dos motors de l'Atlètic. O sigui, Y tú andabas a una competición curta de pocos partidos Y que te t'interessaven jugadors que arribaren en el mejor momento de forma Y es demostraren que estaba en el momento adecuado Para anar, no? O sea, yo creo que, tenía que aprovechar el momento del futbolista Y el futbolista els en el y Y en este momento, pues, tenía que reconocer que, que tus unos números Para estar en la selección Jugar, vais allá decisión de, del Bosque, pero para estar en dis de, la convocatoria yo creo que es números y lo que está frente en la dinámica positiva que tiene el Valencia, que, eh, Parejo está Trebayán, como <laughs> yo no había mira que el conecte desde de juvenil, <laughs> como está Trevallán pero el equipo y además está fent jugar y o sea, yo creo que tenía que aprovechar la dinámica positiva de los equipos para convocar también jugadores, no? En efecte, pues, eh, esperem que aquesta dinàmica positiva siga aprofitada per eh, eh, Vicente del Bosque i que tinga en compte algun jugador més del València de Futbol. Per cert, Folgado, estàvem parlant de les declaracions explosives de Tebas contra Villar, ja que estem en tema de la federació i de la selecció espanyola. Tirava fum, eh? Però tant... No, no, tirava fum. Mira, l'escoltem i després eh, vos conté eh, per què eh, Tebas <laughs> ha dit esta vesprada el que anem a escoltar. Ah, bueno, vea. ¿Cree que Ángel Villar le da igual todo porque se cree intocable? Pues pienso que sí, yo pienso que, el presidente de la Federación Española de Fútbol es desconocedor de la situación del fútbol profesional español, yo creo que también del fútbol aficionado, y es tan desconocedor que, si si es el que ha dado las instrucciones para no estar aquí hoy, estoy convencido que ha sido él, porque ayer por la noche tenía que venir, desde luego es, irresponsable, es eh, inconsecuente, es un osado, está causando muchísimo daño al fútbol profesional Bueno, eh, avui ja va una reunió... La cara de Xile t'ho diu tot. Avui ja va... Estava prevista una reunió eh, Lliga de Futbol Professional, eh, Federació Espanyola de Futbol i Consell Superior d'Esports uh -huh. per a tractar de eh, resoldre pues, eh, allò del famós decret llei per a negociar de forma conjunta la venda dels drets de, de televisió. Uh -huh. Villar, Air diu que va acudir a la reunió. Fa 15 dies diu que va acudir a la reunió. Avui van a la reunió i Villar no acudís, i evidentment Ui. <laughs> te vas pues, aprofitar per a pegar-li una, una, una nyenya i encara ha continuat pues, eh, qüestionant el, el per què la federació no està present en aquesta reunió. Estamos sorprendidos porque ayer en Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol el presidente Villar dijo que va a estar hoy aquí. O sea, miembros de una comisión, por lo tanto, eh, ahí saquen las conclusiones, ¿no? Eh, si hace 15 días hacemos un comunidad conjunto, o sea, ayer el presidente de la Federación Española de Fútbol dice que va a estar aquí y no está, bueno, es una falta de, como mínimo, de respeto, de seriedad y a mí lo que me pone, me pone los pelos de punta en manos de quien está la Federación Española de Fútbol. Estaba presente el ministro de Cultura, <laughs> José Ignacio Bert, ¿vale? el presidente del Consejo Superior de Sports, Miguel Cardenal. Estava Javier Tebas, Villar, dos voltes, diu que va, i al final no, no ha anat. Jo crec que és una... Com deia abans eh, Xilet, ja definitivament això és una guerra. Dir, ja s'acaba ja... S'han acabat les mitges tintes, és vull dir... Eh, avui, en l'actitud de Villar és passe de tots vosaltres, jo vaig a la meua, i Tebas ja definitivament també se lleva la careta i ja comença l'atac frontal que a més és en el, en el funk en el que millor se maneja Tebas, que és el del conflicte, contra el president de l'Espanyola. Sí, escoltem l'últim fragment, sí. que, si vols, el, este torn per a les declaracions de, de Tebas. Estamos jugando ya para la temporada que viene nada más y nada menos que 300 millones de euros para el fútbol español y no para el Real Madrid Barcelona y no me voy a cansar en conseguirlo. Y me costará, pelearé, lucharé, pero desde luego lo que voy a hacer es que se nos falta el respeto a la liga, a sus clubes y al futuro porque muchos clubes su supervivencia está del acuerdo de este para la temporada que viene. Y el señor presidente Ángel ya sabe lo importante que da la reunión de hoy de estar aquí para resolucionar este problema de este Real Decreto que insisto, son 300 millones de euros para la temporada que viene, que muchos clubes, unos cuantos clubes, depende su pervivencia de este acuerdo del Real Decreto de Venta Centralizada. Em, <clears throat> sí, pero no, con día la cansó y vas a explicarme, que ninguno tenga caso una defensa de Villar, que Villar me pareix el Mariano Rajoy del fútbol español Se senta en una cadira y dice que pasen las cosas mm, Les sé feas les sé como como digo els francesos. ¿vale? te vas que toda la vida hasta defensa en que lo importante es que Madrid y Barça visqueren bé, que tingueren la, mayor parte del pastís de televisius, eh, que pogueren fichar futbolistas de la magnitud de Neymar, de Cristiano o de Messi, que que dir que es que el fútbol español se juega a 300 kilos? Mira, no me crec. No te crec, Javier Tebas. No, porque has estado tantas voltes diguen lo que volies y que hacerte un modelo de liga, que ahora que las cosas no, están no sin con tu bols. no pots al·ludir a dir que representes tot el futbol espanyol quan tantes voltes t'has decantat per els dos grans. No te crec. Sí. Eh, jo crec que és un cas en el que se junta la fama en les ganes de menjar. No? Correcte. I més enllà de tot el que n'hi ha en xoc, que, que és molt, i sí que és de veres que és molt eh, transcendent i que s'estan debatint coses pues, que van a marcar un poc el, el futur rumb del futbol espanyol, eh, la imatge que s'està eh, donant d'un campionat que que probablement encara, no sé si és el, el millor del món, però sí dels més mediàtics, dels, dels més eh, potents, on probablement estan els dos millors eh, futbolistes del món, eh, un, un campionat d'una tradició tremenda, eh, que el, si des de fora ens estan eh, escoltant des d'altres països estaran, estaran flipant. O sea, la, la gestió pública que s'està fent del tema és, és tremenda. No, no, és que eh, ahir, Manolo, uh -huh. ahir eh, la Federació Espanyola de Futbol estava reunida per a eh, solucionar l'assumpte de la seu de la final de la, de la Copa del Rei. Uh -huh. Al mateix temps estava reunida ja va junta de la Lliga de Futbol Professional. Uh -huh. dir, no pot estar en un, la federació reunida per a solucionar un, un tema i al mateix temps Tebas cridar als clubs per a tractar de solucionar un altre, un altre assumpte. Vull dir, va haver una contraprogramació, crec, molt clara de Tebas respecte a la a l'Assemblea de la Federació Espanyola. I Tebas és víctima, però si que no me'l crec, vull dir, que no me'l crec a Tebas. És que jo entenc que igual Villar eh, reacciona avui sense bueno, justificar a Villar tenint de compte el que Air va, lo que Air va que Villar ha fet aposta perquè sabia que li ficava el dit de tenir l'ull a Tebas vamos, no tingues dubte sí. el problema és que no me crec tampoc a Tebas clar, al final és que estem caient també en uns eh, personalismes i, mm -hmm. sí. i que, que clar, quan en realitat estàs parlant de dos eh, grans estructures que representen a un, a un esport que, que té tants de eh, seguidors, tant de periòdicament i que exporta també la, eh, tanta imatge eh, uf, és, ja, ja, és un problema que més enllà que això s'acaba eh, solucionant pues, eh, eh d'acabar actuant també sobre, sobre els, eh, els problemes estructurals. De fet, ahir eh, Salvo se queixa en la reunió de la Lliga 12.31, anem a fer una pausa i en tornar llig els missatges de Twitter i vos dic de què se queixa ahir en la reunió de la Lliga i com va respondre la Lliga a Amadeo Salvo 12.31, la pausa i tornem de seguida, així amb Òscar Fernández amb Vicent Xile i amb Sala Folgado en Esports 97 i de la 97.7 Ràdio fins a la una de la matinada De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas pelarte tu snack de horno. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGUA radio. 12 y 32, y vos la cosa está al seguir Seguirá la pregunta en el Twitter. Y sí, ahora de seguida vos conté... ...qué va dir a Amadeo Salvo en la reunión de la Liga ...y qué es va a trobar Amadeo Salvo en la Liga... ...como respuesta? La pregunta que está en fent, vos agrada realmente que el Valencia tenga futbolistas en la selección española... Requenamundiu, sí, a mí sí, más que de otros equipos como aquella vez que iban 7 u 8, Albelda, Vicente, Baraja, Angulo, Cañete, etc. Raúl Gil, como dice la canción de Bisbal, sí, pero no. Julián Gra, no me, no, me da igual la selección hasta que deje de estar mediatizada. Oscar Navarro Bañuls, por supuesto que sí, pero donde no me quieren no me encontrarán. De lo malo, lo bueno, menos lesiones. VCF New, Diu, claro que me gustan nuestros, que nuestros jugadores jueguen en la selección. David López, Diu, a mí sí. Valencia, VCF, perdón, Diu, por supuesto que me gusta. El problema es que se vayan para jugar amistosos sin sentido, para oficiales que vayan, sin duda. Pablo Quintanilla, hoy en día lo que me preocupa es mi equipo, que van bien, que no, también. El Toto diu, em dona exactament igual, a mi no m'interessa gens la selecció. Sino Crack diu, me da igual si van mientras lo hagan de... Mientras lo hagan de 10 en el Valenta Club de Fútbol. Luis Ponce diu, clar que ens agrada, és un premi i un gos vore jugar al que t'agrada. Xavi Simón, sí, m'agrada veure jugadors del meu equip en les millors seleccions. Quique, només als Mundials i Eurocopes durant l'any que porten al Vitolo i al Juan Miise. Tente, de no solo me gusta, sino que es fundamental para hacer un equipo de Champions. Onofre Furió a mí sí se seducte amunt. J. Sanz 2 diu, per a mí de la selección si no hi valencianistas valencianistes, perden molt. Vicent Ballester, no, pero lo Es es molt Y esa selección no em representa de qué manera. Jesús F. López, a mí me gusta ver jugadores del Valencia en la selección. Significa que son muy buenos, pero que no vayan por ahora. Y Real Ruido, Marolo, no pienso como tú muchísimos temas deportivos, pero te felicito por volver a estar a tope en la radio. Pues muchísimas gracias a mí por per discrepar i per estar ahí. Que discrepar és un dret que vos assisteix a tots els que ens sentiu i els que opineu en el Twitter. Estigueu o no d'acord, eh, teniu una opinió. I aquesta opinió és sagrada. Després estarem o no d'acord, però el poder expressar-la i ser llegida en este programa, mentre no falta el respecte, així caben totes les opinions. Jesús F. López, Así descansarán. Podemos ganar la liga. Tenemos la plantilla de lo que parecía en noviembre. Jesús F. López y yo era un, eh, escéptico, pero de momento convence, les debe una copa. Eso es imperdonable, no lo olvido. M. Resnoy diu que no, que no le ganan su jugador a esa selección. Sentencio Collons diu, me gustaría tener todos los jugadores defendiendo la camiseta de Españeta. Eh, Jordi diu, amb Don Pantufo entrenador, no, perquè sempre es dinguneja. Jaume el primer del castigador diu, si són valencians ens senta com una patada en els collons. Eh, Juan Carlitos diu, fins a cert punt sí, però després venen lesions, esgotament, etc. Paco Velda diu, jo vull el mes a la selecció valenciana, la selecció de la meseta me la bufa. PS Futbol diu, no solo és important per al jugador, para el jugador sino para la plantilla, premiar el buen trabajo de la selecció eh, Valencià Animalista diu no Espanya per als castellans Lluís diu és bo però veient de, de la forma d'altres la forma este paro servirá para que descanse sobretot Parejo Salvador diu yo estoy muy contento de que no vaya ningún jugador que se queden en Valencia descansando y recuperándose Renegat eh, fa una acudit amb altre tuitero Ricardo Giner diu ahí me la ufa més quan torna a ser un cortijo de amigotes que Aragonès va desfer en un parell de nassos Eh, siempre valencianista dio de normal, sí, pero dado la situación de esta temporada, que Alcácer se recupere bien y Parejo que descanse. Para mí ha sido una falta de respeto no llevar a Fuego y sí a Mario Suárez. Nulo espíritu llanto dio para que el Marqués convoque a Fuego y a Parejo. La selección debe jugar en, Mestalla. Si no, no se explica lo de Vitolo. Ahora, es que la selección juega en el Pijuan. No sé si conocéis la historia, pero la selección no anaba a jugar en el Pijuan. La selección jugar a jugar de en el Villamarín. Y algu eh, advertís a la UEFA escolta, que això ara pel Villamarín passa un dels passos de Semana Santa més importants una confraria dels més importants de Sevilla i els tios de la UEFA que ja tenien l'hotel diu, li diu la federació si toquem el partit de les Palmes i els de la, UEFA, la UEFA que ja tenien l'hotel diu, que anem a menetxar-se vosaltres <laughs> el partit se juga en Sevilla com a molt el canviem al, al Pijuan i de fet anem a canviar-lo al Pijuan però el partit no es meneja de Sevilla. O sigui, sea, que sí que és cert que el partit es juga en el, Villama, en el Pizjuán, però la idea primigènia era jugarlo en el Benito Villamarín. I jo crec que antes es que viatgen de la UEFA, imagina't. Imagina, canviar-los, senyorets. Sí. Ignacio, diu que vaig a Fernando Torres, Pedro, Albiol i companyia. A veure si Sina Tirena del Bosque d'una volta. Eh, I per així alguns oients més que han arribat Dios mejor que se queden en casa, ¿no? Preguntadles a ellos a ver qué dicen. No seamos cerrados, joder. Me cuesta creer que la pregunta sea en serio. Y Marque Ediu, agradará tindre algún jugador en la selección? Gallá ha de estar, ya, Parejo podría, podría, eh, podria ser un y Paco estará. Bueno, pues eh, es, eh, a eh, la, sesión con ella. com deia, eh, en, el, en el día de hoy estaban hablando de lo que pasaba ahí en la Federación y en la Liga de cómo de contraprograma la Federación, la Liga y del que ahí en la Liga Sabeu que ahí, de momento, la, Liga la, la va decir que no ya vaga, pero, de momento, que le dona unos 10-12 días a, eh, a Miguel Cardenal pero que ya enseñe de decret J que encauce la venta centralizada desde de televisión y em, Amadeo Salvo va a decir que ell era partidari de donar un màxim de 48 hores que en principi el repart era molt bo però que ell volia saber perquè hi ha un parell de clubs i algun polític que sap les normes del nou de repartiment centralitzat i que la resta d'equips no la saben i el que se va trobar és la resposta del G30 és a dir, les titelles de Tebas els equips que maneja Tebas en l'almoina que els dona del repartiment de televisius diguent que en un moment de tirar-li un pols a l'Estat que hi havia que donar els 10-12 dies i que no era moment d'anar exigint més informació de la que tocava perquè era el moment d'estar tots units. És a dir, a la fi te vas continuar manejant la lliga com li dóna la gana. Sí, no, i la, la veritat és que va, va costar també desfer i ser, i ser nucli fort que, que, sempre, que sempre comanda Tebas i que d'alguna manera un poc, entre cometes, eh, clientelar, pues, eh, sap, sap, com, sap com dur. I, eh, I la veritat és que és, és un tema que ja la, la situació s'està tensant a uns eh, nivells pues, que eh, estem abocats a que vinga algun tipus de desenllaç, no, sé en quin sentit, però, però pronte. De jo, jo en este asunto, Manolo, hi ha una altra cosa que no, que no entenc, no? Eh, la federació demana col·laboració del Consell Superior d'Esports uh mhm. -huh. per una determinada sèrie de coses i, i fa un parell de setmanes li planteja una, una vaga del futbol base <laughs> a nivell nacional vull dir és que no, no, no, no te trella res no, te trella res de lo que, està, de lo que corre no te des de fora, Òscar, tu com ho veus? A veure, jo, jo primer a, a, a, a lo d'avui de, de la reunió com deia Vicent, es va flipar o sigui, <laughs> jo demà, jo demà no vaig a treballar i, i, i sóc el amo de la tenda o sóc el... i, i, i vamos, o, o, com sóc un empleat i, i, i me toquen segur del treball per veure on estic i, i què he fet i, que, i tinc una bronca segura o sigui, el president de la federació no ha anat a una reunió per a tratar un tema important però tota la gent més, eh? Sí, sí, per això és el que deia Vicent i, i Saba també han dit que al final estan buscant-se a, a nivell personal ja o sea, y no se dan en compte que ahí son personas y que pasarán y la lliga continuarà perquè estem en la lliga espanyola i n'hi ha equips involucrats i de més no, entonces al final te dones compte de, de, de qui està manant de, de, de nosaltres, de la il·lusió de xiquets, de la il·lusió de l'afició, dels, dels socis que van al camp, de, de, de tot el, el, el que n'hi ha al del futbol. No? <laughs> O sigui, que no vaig a, després de dir que va anar, que, que estaven tots en la reunió, O sea, es, no sé, es para flipar. La, expresión, yo creo que es para flipar, no? <laughs> con de ello y después por lo que están parlando Al final, o se senten y aclaricen todas las posturas, buscando el B del, club o, no sé cómo te acabar ¿eh? es es ¿eh? porque al final está Madrid-Barça y ha traído en una altra mm. eh, te Tebas maneja una serie de equipos que son es que a, Daily Fanford pero al final es que teníamos más equipos. No, jo crec que, que n'hi ha, haurà un moment que els equips arribaran a plantar-se i a dir, jo estic així, o se complixen les condicions estes, i quan un equip veig això, pues segur que neix un altre i, i al final se va muntar un cacau impressionant, no? Quan és molt fàcil sentar-se, parlar i, i mirar per el bé de la Lliga. I eh, quan se dota, quan se dota d'un caràcter tan personalista a uns càrrecs que, que són tan, tan influents i, i tenen tanta i, eh, tanta importància, al, al final el, la fricció, el conflicte és, és, quasi, és quasi inevitable i, i, i al final pues, acaba pues, en una situació que ja és ratllana quasi en el, en el col·lapse. Sí, absolutament. Eh, jo, com deia, jo crec que eh, agarrant-me a la primera fase que ha dit en el dia d'avui eh, Xilet, jo crec que, que eh, significa molt bé jo crec que s'ha acabat ja eh, el temps d'estar de, eh, jugant a, a Magatall, crec que això és una guerra total i absolutament oberta veurem en què desemboca i en, què, en com desemboca si n'hi ha col·lapse o no com diu Vicent Xilet, però la realitat és que a hores d'ara és evident que el futbol espanyol està en els pitjors mals possibles cada volta estic més convençut ara, torna a dir el mateix al respecte de eh, la federació està muntat el tema com està muntat i ha de muntat de categoria i hi ha in eternum fins que li doni la gana i en el cas de la Lliga els únics culpables de que Tebas estigui ahí són els clubs però és que al final caiguem en insistís que la idea és que eh, caiguem en un perfil tan tan personalista o tan ególatra en càrrecs que són tan, tan importants que, que, que no du eh, res de benefici pues, a, a la llarga i bueno, ho estem veient ja eh, a, a la imatge sencera de, de tot un futbol que, que és el mm, probablement el més, el més famós el, eh, eh, econòmicament el més, dels més poderosos de, de tot el món Ei. i eh. estem en mans de dues persones no, no són dos eh, estructures són dos, dos persones que estan estem en mans de dues persones eh, per absència de la resta sí. clar, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, perquè, perquè la junta directiva de la federació que hauria d'agarrar la Villar i llegir les 40 perquè els clubs que haurien d'agarrar a Tebas i dir no estem al teu servei sinó que tu estàs al nostre servei Clar. els dos se criden andana, se, se renten les mans però com se cauen en aquestes eh, actituds? També pues, la, la immunitat o la sensació d'impunitat que, que puga tindre la gent uh -huh. és la suma pues, eh, d'anys i anys pues, que, sí, que si eh, te sents el, el, rei, el rei del mambo és que al final ho eres perfecte 244, última pausa eh, i tornem una miqueta a la part eh, futbolera i futbolística està fent-se llarga la setmana sense futbol, eh, senyors, eh, però és el que tenen el paro de seleccions. Tornem de seguida i tanquem el programa, així fins a l'hora de la matinada, a Esports 97 i la 97.7 Ràdio. con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijuá.es o en el teléfono 96 336 70 35. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 46. Me cridaven esta vesprada nit els companys eh, de RACUN, l'emissora de Barcelona, eh, estan fent una enquesta sobre els partits que li queden al Barça de Lliga i un dels lògicament és el del València que per a ells és un partit important i me preguntaven com està ara el València i jo us he dit, pues ara mateix València és un idili València és un idili entre el número i la plantilla, entre l'afició i els jugadors, entre eh, tot el que corresponga a l'entorn del València Club de Futbol, i fins i tot és un idili no és tan... A veure com diria la paraula exactament. No és tan eufòric com l'any de les lligues perquè te veies ahí i te veies que l'estaves retallant al Madrid i al Barça, però sí, fins i tot, és més mesurat i n'hi ha més tranquil·litat que en aquella època en aquella època encara estava Paco Ros per darrere marejant sí. i a nivell social ara més o menys però el fet que hi hagi un propietari està dotant d'estabilitat al club i ara mateix no sé què passarà si tres setmanes perquè igual després arriba al partit del Camp Nou i arribes en tres baixes, dos expulsats o, o l'equip se esperen que no eh, la història, però crec que el València està ara mateix en un dels moments més dolços que uno recorda, no tan sols ja a nivell social, sinó a nivell esportiu. Veig un equip en una eh, acceptació mútua d'entrenador i plantilla que jo feia anys que no veia en, una, en, en un València. Sí, sobretot perquè el tema de la estabilitat institucional és molt... és més important de lo que creguem perquè igual en altres anys, quan en el 2002, en 2004, veus que pots atacar la Lliga eh, i que finalment eh, acabes guanyant-la, o, o si no l'hagués si no acabat guanyant, eh, independentment eh, d'això sí que veus que és com una oportunitat històrica. Uh mm-hmm. -huh. Així eh, ja la gent igual també té altra, mira altra perspectiva més a mig llarg eh, termini eh, pensant pues, que est, eh, estem davant un projecte eh, pues que, que mira a llarg termini, que té els peus... Eh, o sigui, que, que sap quina, quina velocitat va, eh, va, va anar eh, tenint, que si no se guanya este any la, eh, la Lliga mm, tampoc és tan, com, no sona tanta oportunitat perduda perquè saps que si tot evoluciona com, com s'espera pues, eh, vas a estar ahir a, a l'any següent o, o dos anys eh, de, després competint, estant prop de les coses importants i, i la veritat és que bueno, també és cert que eh, respecte al 2002 i 2004 que no, no sé si això també influís en, en la cautela eh, de, la, de la gent pues la, la lliga ja no se cotitza a 75 o, o 80 punts eh, probablement este any no siguen tampoc 100 però va estar sobre els, eh, sobre els 90 80 llargs sí, 80, 80 llargs, llargs i, i això fa també pues, que, que bé, que si es parla de, eh, de que tens opcions i, i, és evident, i estàs, eh, estàs a 8 punts quedant eh, 10 partits que crec que inclús en, l'any de Luis Aragonès s'estava en una dinàmica eh, semblant, però bueno, l'Atlético de Madrid ja la segona volta també comença a, a emetre senyals de, de desgast i de debilitament eh... Dos jornades i falta aquí a València de Lluís. Sí, bueno, i el partit de Tenerife eh? sí. Per això li falta dos jornades, Clar. per el partit de Tenerife. I el partit de, de, de Tenerife, els dos, de l'Atlético, que, que empata en Aguilera... Aguilera eh, llança un valor sí. sense porter fora, i a sí. més, Geroneta se pot contar. En aquell moment eh, el futbol no estava tan tancat com, en aquell, com, com ara, i els entrenadors sí accedien a fer comentaris de, de, eh, del seu rival. I estava Luis Aragonès comentant el partit per a la cadena COPE. Sí. Val? Li posaven una línia i estaven el periodista, que era Nacho Cotino, i Luis Aragonès en un quart mirant el partit i quan Aguilera, que juga en aquell moment en el Tenerife, llança la pilota fora després d'una errada de Molina, que pegar-li a la frontal de l'àrea, li pega el baló per baix de cames, sí, sí. li passa el baló per baix de cames, i Aguilera tota la porteria per a deix, sense ningú que el moleste, en tota la porteria, pum, tira el baló fora. I Luis Aragonès tanca el micro, se queda mirant a, a Cotino i li diu Era en que ve Aguilera jugar en el Atlético de Madrid. Estaba estaba seguido, de fet. Estaba seguido, de fed. <laughs> No, está seguido, no. Estaba y y después el, recomprar el recomprar sí. Sí, el recomprar Atlético. Pero no se engaña Luis. Sabía muy bien lo que veía. Sí, sí. Pues ve, no, pues, eh, pues eso la, sensación que puguen tener en Barcelona o en, Madrid el final de liga del, Valencia, pues pues de un equipo que va que va competir, que, que no dona... Que, en, que en tots els partits, uh -huh. eh, sobretot és que eh, ha plegat, eh, i, és, i és molt difícil, eh, perquè estem parlant d'un equip molt jove, i, i en, molts, eh, en moltes cares noves I, i haver arribat a quallar en el primer any perquè si veus per exemple altres altres exemples d'equips de, que hagin fitxat molt en un any el, eh, tipo el City eh, i, ser, i ser perfil d'equips fins a que qualla tota una base sòlida i realment eh, competitiva i que juguen tants eh, automatismes i de, i, de, i de memòria costa i, i el València ara ha plegat al tram final sent una roca jo, jo sabes lo que jo és que estic a mi m'agrada molt el València, saps? La tranquil·litat que n'hi ha. Ningú parla, a veure, ningú parla en l'eufòria eixa de, de guanyar la Lliga després de, de lo, dels anys que hem passat. Uh -huh. Està la gent tranquil·la. L'equip sembla un poquet, a, a una miqueta, a, a l'Atleti de Madrid l'any passat a partit a partit, però així ningú ho diu. O sigui, nosaltres ara hem de pensar en el pròxim partit que és Villarreal i en la tranquil·litat de saber que anem a... a, a saps? O sigui, i això és el millor de tot, perquè, com deia Vicent, fer un equip nou costa. Tu mira jugadors que, que han entrat nous. I l'equip, eh, passet a passet, està fent les coses. La gent va a tall a disfrutar, a animar l'equip, no en la eixa de Eh, estan tranquils, no a la intenció eixa de dir, uf, ui, què passarà? No va en la, en la tensió de animar al seu equip perquè guanyi el partit, no? Entonces, l'ambient que n'hi ha ara invita a moltes coses, que el futbol és futbol i al final eh, el diumenge que ve pot passar qualsevol cosa i el que tu deies, arribar al nou camp en dos o tres baixes, en expulsats o, a, o haver perdut els tres partits o, o qualsevol cosa, o, o que el Barça perga. Però és la sensació de tranquil·litat que n'hi ha i això en l'ambient dins del vestuari, segur, segur que aquesta sensació de tranquil·litat i d'eufòria a la vegada, perquè veure el camp de l'Elche l'altre dia entre mil persones del València allí, saps? La sensació que, que l'equip, la comunió que hi ha entre l'equip i, i l'afició, aquesta tranquil·litat i el dir, hem guanyat, tenim un, un partit més, pues ara n'hi ha d'aconseguir el, el segon objectiu, que és el, el partit que ve. No, jo crec que, que l'està donant aquesta tranquil·litat de, de, de poder fer alguna cosa important este any eh? I, i sobretot com deien, no sé a quin jugador he sentit, que ara l'important és el pròxim partit i, i que tenim al Madrid pro, propet. Escolta, o sigui, Òscar, no, no que... una pregunta. Tu que... Eh, eh, sí. de, de, de, tots els que estem en la tertúlia, lògicament, que més coneixements i més eh, base té per a parlar d'això. L'altre dia en una, en una, en una entrevista eh, ja, no som el, ja no som l'equip que va al 100% des del minut 1, si més no ara l'equip Eh, sap llegir els moments del partit, sap llegir també els moments del rival durant el partit. Eh, jo en el seu moment vaig dir, crec que és un fidel reflexe de lo que és la València i també de lo que és Nuno, vull dir, a la fi de tots els... Eh, L'altre dia eh, la companya Amparo Barbeta en el Supermurciélago eh, va fer una reflexió molt bona. De tots, eh, de tots els entrenadors als quals el València els ha pagat un màster d'entrenador en l'èlit, que jo crec que pràcticament des de Quique fins així són a quasi tots, excepte Valverde, que ja vingué en la mil i feta, eh, Digo, el que más rápido está presente es este Y es cierto. Yo creo yo creo que eh, lo de saber y elegir el partido no las empecen creo que reflectís el momento actual del Valencia, que a la medida tú estás de acuerdo, y también reflectís al Nuno actual Tampoco el Nuno actual es el Nuno de principio de temporada que entraba a la L darrere con los coches de, de, Nobel en, en el de élite. Pero, Manolo, mira, tú haces la definición. Y yo sé que las comparaciones son odiosas. Cuando Minguias y Rafa, ¿qué opinaba la gente de Rafa? Correcto. i, i, i el València començar en un estrès, guanyava els partits però a la gent no li agradava i, i arriba un moment que el València sabia quan tenia que atacar, quan tenia que baixar el ritme, quan tenia que pujar i, i mai se va sentir a Rafa sí que és de veure que tingué les declaracions perquè que, eh, és el València i la pressió mediàtica de València en el sentit de no, no, no és tanta com se pot imaginar la gent però sí que va mantenir les formes va mantenir el saber estar i l'equip arriba un moment que era la, solvencia pura, e, e, era el dir, es que no me van a hacer gol, y en cual se otros, en cuanto apretemos un poquito la acelerador, ah, anem a estar ahí. la traía en Elche, el Elche comenzaba... el Valencia anava pasé... a y y mira cómo acaba el partido... No, yo creo que, que, que distancias entre el Valencia de Rafa Benito y el de Nuno, no sé, dona, dona una sensación de, de dir, en el camino... de hacer algo importante... lo que te dije en la respuesta anterior, mm. en el camino... jo crec que, que el València sap el que juga hem recuperat, que això també és dins de a Fegulí quan ha merescut jugar ha jugat i quan no o sigui, estem veient a Parejo a Andrés està entrant eh, Paco... o sigui, no sé, la, la, la, la llavor que està fent l'entrenador en quant als números, en quant a tot és la sensació d'equip, sobretot d'equip de que ja poden atacar-nos, que està ben organitzat l'equip, ja podem atacar, que sabem que anem a fer mal. O sigui, a mi m'està agradant molt del València està creixent molt ràpid i sobretot està fent un màster que jo crec que, que està traient una molt bona nota. Jo afegir simplement, Manolo, que no sé si estem oblidant-nos de, de Nuno, jo crec que avui en dia eh, probablement Nuno eh, és cert que ha millorat respecte a la, a la primera volta, que no, no coneixia el campionat, no coneixia eh, la majoria de, de rivals, però ha pres molt a pressa i jo crec que avui en dia jo crec que és el gran responsable del moment actual pel que travessa el, el València, eh? sense dubte. I no sé si s'està valorant prou la feina de, de Nuno al capdavant del, al capdavant del València. Jo estic absolutament eh, d'acord en, en tot. Eh, fins i tot en aquest eh, moment de que paràvem ara i que apostillen tant Vicent com Òscar com Salva, eh, està aquest esa famosa frase que va a hacer famosa la de Madrid el pasado, el partido de partido, en el Valencia ya eh, mos ho digué un dia eh, Diego Alves, a partir d'ell ja li l'he sentit a molts futbolistes, ja no tan sols partit de partit, ja és entrenament a entrenament. I de fet, si, si se'n <clears throat> recordeu, eh, no me'n recordo un jugador que ha parlat estos dies i deia, és es que está tan entrenamiento a entrenament que d'ací que torna a veure futbol se m'ho va fer llarguíssim. El mateix equip està desitjat competir ja. Sí, no, i, i és un equip que està, que està emergent, que és un equip molt fresc, és un equip que no té eh, memòria, ni passat, ni, ni moral pràcticament. O sea, és, és <laughs> un equip que, que, que tot el que li vaig a, a passar ara va ser eh, positiu en, en, en el sentit de que és un equip que va, que va créixer, que va que no, que no ha tocat el seu eh, sostre, que té una capacitat potencial de millora molt gran i, i això pues, fa que, que, que tot el que vinga ara pues, que s'estiga en una etapa que, que no n'hi ha eh, <laughs> mm, vicis, que, que tot és molt que tot és mm. molt, eh, molt positiu, tot suma. Tu estàs d'acord, Folgado? Sí, a més jo... De... No, no, no, perquè <laughs> m'agradaria preguntar-li a, a Òscar eh, que va trobar-se allí en, en Xavi, el futbolista del, sí. del Barça, demà és portada en la premsa catalana. Xavi se'n va cap a, cap a Qatar per a firmar amb eh, l'Al Sad. Però sembla perquè està Òscar, no per això. Correcte. <laughs> Dos anys, 10 milions d'euros per temporada. No està mal, eh? Tu el guanyes? Jo tots els dies. Estan apostant fort no. allí, eh, Òscar? A veure, així s'estan fent molt bé les coses. Saps? Al final, com se sol dir, en diners torrons, no? Correcte. Però, però, però ja te dic, que estan apostant per el futbol base, estan apostant molt fort. Eh, el, lo que se senta així... Sí, sí que és de veres lo de, lo de Xavi que va vindre al SAT i, i se sent molt ja en la premsa d'ací i també que va estar treballant en Espai amb nosaltres com a assessor, la mateixa funció que feia Raül, que feia treball de camp, que feia treball d'oficines, mm -hmm. que estava en els entrenaments amb els nanos, que ajudava en les tarees de línia, de posició i de més, pues estan parlant molt d'això, no? I, I la veritat és que, que al final moltes vegades o parlem, no? Que, que quan hi ha un futbolista d'aquesta categoria o d'aquest perfil, de cara al jugador, de cara a l'aprenentatge del jugador jove, pues s'imaginen, no?, el que pot ser. Bestial. I... Òscar, un plaer. Tornem a sentir-se molt pronte, val? Sí, un plaer per mi també tornar a parlar amb vosaltres i, i me, me dona records per vosaltres el Wissa que vos sento totes les nits. Perfecte, pues ja també per a, per a dir. Òscar, gràcies. Un abraç molt fort. També, Xilet, moltes gràcies. Un abraç. Un plaer. Folgado. Adéu, Manolo, bon dia. No demà, no tenim més remei. Senyors, ho deixem així. Ara la Via Làctea. Recorden, pròximes dites amb l'esport, demà dos i mitja, Levante Televisió, 97.7 ràdio. El Supermurciélago, demà a les 11 i mitja, tornem els d'esports, 97 nit. Acaba esports 97, comença la nit. Gràcies, adéu. I fins. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea. Everybody eh, get up.